tranche de vie, daitzen da ikusgarri berezi hori. Eta zinez egiazko sorkuntza berezia izanen dela, hori eh, eritasun araroen laguntzarekin, eh, talde bat sortu da, eta Marinel Hospitaliarekin, Simer Antzerk eh, taldeak eh, muntatuta sorkuntza beri hori. Beraz, elbarrituek, tekstu batzu idat, idatzi dituzte eta uh, eh, Marinal Hospitaleak, eh, bereziki Jean-Michel Gianzantik, galde gindu eh, Simer uh, taldeari, lan horren, taula, taula gainean erakosteko uh, parada. Eta beraz, uh, lantzen ari, ari dira, uste dut zinez, mementu araroa eta berezia izanen dela, hunkigarria